Եթերում դպրություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է ստուդիայում Նվարդ Ալեքսանյանը։ Պատերազմը եկել, կրկին շուլալվել է մեզ եւ ուզում է նորից փորձել մեր կամքն ու ոգու ամրությունը։ Կկարողանանք դիմակայել, թե Վտանգի ահեղ պահին առավել թանկ ու նվիրական դարձած մեր հայրենիքի նույնիսկ ամենափոքրիկ քարն ու թուփը ասես շնչավորվել են եւ սրբազան հևքով բոլորիս պես հետևում են իրադարձություններին։ Կրկին հայ արմատի հզորությունն է մեր սրտ խփոցը, այնքան համաչափ մեր սրբազան հայրենիքի սրտազարգին, չմեռնելու եւ ոսողի արժեվ չընկրկելու կենաց ու մահու պայքարով։ Բարբարոսությամբ թուրքը միշտ էլ ողորմելի է, որի համար ցակումնաբանական ինչ պատմություն էլ մոգոնեն իրեն հովանավորողները միշտ մնալու է անհայրենիք շուն։ Թուրքերը կոչվոր լինելով իրենց նախորդների ճառանգել են միայն պատերազմելու, ավերելու ու թալանելու ունակությունները, նրանք մարդկության պատմության մեջ բյուր անգամ հաստատեցին իրենց որպես օտարակերցեղ։ Մեր դեմ ելած թուրքը հիմա էլ չի ուզում փոխվել, ուշ չունի դրա համար, քանզի խելք ու բանականություն ունենալու դեպքում պիտի ինքն իրեն ողբա, որ իր հերոսը քնած մարդուն կացնահարողն է, տարեց մարդկանց մարտադաշտում ընկածներին խոշտանգողը, զինվոր լիներ, կհարգեր պատերազմի օրենքները։ Իսկ հայրիս ազգապահպան հույսը մեր զինվորն է ինչ էլ ասելու, գրելու, պատմելու մեր մտքի խորանին պահ տալու լինենք նրան է նվիրված։ Հիմա էլ փորձում ենք ինքներս մեզ համար բացահայտել, թե ինչպես է սահմանապահ 18-ամյա նորակոչիկը իր ցեղի հին ու նոր քաջերի հերոսական ոգու հրաշքով դառնում դուցած։ Այսօր եւ ընդմիշտ հայ զինվորը իր բացած ճամփով է տանելու իր ժողովրդին, միայն այս դեպքում դարավոր ճշտամին կխորտակվի, իր դիվային ճանկերը հերրու կքաշի մեր սրբազան անհողից։ Այդ են հաստատում պատերազմական այս օրերին մեր զինվորների քաջագործությունները։ Ազերին վարձկաններով է իր կռիվնանում։ Լավ է սրտել Արցախյան առաջին պատերազմի դառը դասերը, երբ աղաչում էր հայկական կողմին համաձայնել հրադադարի։ Հիմա մեր դեմ ելած վարձկանների բանակը ստվարացել է, սպառազինությունն էլ խիստ ժամանակակից է, բայց այդ ամենը ընկրկեց հայ զինվորի հուժկու հարվածից։ Ուրեմն ազգովի համբուրենք հայ զինվորի հերոսական ճակատը, նրան արժանի թևոթիկունք լինենք, մեր գործով անվրեպ դարձնենք դրա զարկը։ Այս օրերին ազգային համախմբման միասնության ու միակամության կոչերն ավելորդ են։ Ինքնակոչն ու ինքնահրամանն է ամեն հայի սրտում, քանզի Արցախին սպառնացողը սպառնում է Հայաստան աշխարհին, եւ փրկության ելքը հայ ժողովրդի փրկությունն է, ինչն էլ ազգովին նվիրում է պահանջում մի նոր ժողովրդական շարժում է սկսվածը, ով ինչով կարող է օգնում է Արցախի բրկության գործին։ 1988-ի ազգային ազգագրական շարժման վերազարթոնքի ոգին է կրկին մեզ առաջնորդողը, այնինչ մեկ-մեկ թվում էր, թե կորցրել էինք միակամությունն ու միասնականությունը, մեր բրկություն հավաքական ուժը։ Այս ամենին անմասն չէ Արցախի կրթական համակարգը, մեզ հետ ունեցած զրույցում նշեց լղագրության, գիտության եւ սպորտի փոխնախարար Միքայել Միքայել Համբարձումյանը։ Արցախի մանկավարժական բանակը գումար է փոխանցել հատուկ հաշվի համարին։ Գործուն մասնակցություն ունեն բոլոր դպրոցների զինղեկները, նրանցից յուրաքանչյուրը կատարում է իրեն հանձնարարվածը եւ առաջնագծում եւ թիկունքում։ ԱՌԲՀ-ի ուսանողները եւս կազմակերպել են դրամահավաք, պատրաստել մթերքների կապոցներ, ինչպես ճակատի, այնպես էլ ճշտամու ավերած բնակավայրերից տարհանված բնակիչների համար Արցախի կրթօջախները զինծառայողների համար ծանրոցներ են պատրաստել ու զանազան մթերքների հետ նաեւ դպրոցականների ձեռամ գրված ոգեշունչ նամակներ կան, սրդաբուխ խոսքեր ուղված հայնապաշտպաններին։ Այսօր մեր սահմանին մեր բանակն է եւ ապրելու ու մեր հայրենիքի տերը լինելու անխորտակ ոգին է թևածում մեր աշխարհում։ Համարցումյան այս օրերին համայնայությունն է Արցախի հետ եւ մեզից յուրաքանչյուր ինչպես նաեւ գերատեսչությունները, կազմակերպությունները ոչ մեկը անմասն չէ այս օրերին սկսված շարժումից։ Ուզում եմ հակիչ ներկայացնել Արցախի քրթության գիտության եւ սպորտի նախարարության անելիքները այս օրերի հետ կապված։ Ինչերը բերում է հայության այս անպարտելի համախմբմանը, դա շատ ողջունելի փաստ է եւ այս համախմբումը ամեն մեկից պահանջում է հստակ գործևակերպ, ուժերիարում ու ունեցածի ոչ թե կոնկրետ հնյութականի, այլ նաև բարոյականի ներդրում, եւ բարոյական, եւ գիտական բոլոր բոլոր ռեսուրսների ներդրում։ Այս իմաստով, եթե ամբողջ հայությունը դեմքը ուղղել է դեպի մեզ եւ օգնությունը օրնիբուն գալիս է, մեր քրթական համակարգի ներկայացները Ղարաբաղի եւս անմասը չեն մնում, գումարը փոխանցվել, փոխանցման process-ը շարունակվում է։ Աշակերտները Ընկերների կողմից ծանրոցներ են ամեն րոպե, ամեն ժամ ուղարկվում առաջնագիծ։ Զինղեկները արդեն ընդգրկված են կազմակերպչական process-ներում եւ որոշ զինղեկներ արդեն առաջնագծում են Ստեփանակերտի աշակերտների կողմից։ Հիվանդանոցներն են այցելում այցելություններ այստեղ բացպարված հանրակացարաններում, հյուրանոցներում բացպարված տեղահանված իրենց հասակակիցներին են այցելում։ Գրանցել ենք մենք այն երեխաներին, ովքեր տեղահանվել են, նրանք էլ վաղը Ստեփան Ստեփանակերտի դպրոցներում կընդգրկվեմ դասაპրոցեսի մեջ, սկսում ենք մտածել, թե ինչ ձևով, եթե ասենք Չինարության նախարարությունը վերականգնողական աշխատանքներ կսկսի տանել Մադաղիսի եւ Թալիշի դպրոցներում, մեր կողմից անելիքներն ենք արդեն սկսում նախանշել, որ վերանորոգման աշխատանքներից հետո անցնենք մեր աշխատանքներին։ Գույք կլինի, դասագիր կլինի, ինչ որ շարքից անված է լրացնելու առումով։ Խոսքը դրան է վերաբերվում պետական համալսարանի ուսանողները եւ ընդհանրապես բոլորը ուսանողները ոչ միայն պետական, այլ Շուշի ագրարային համալսարանի Ստեփանակերտի մասնաճյուղի ուսանողները եւս ամեն ձևով էլի աջակցում են եւ դասախոսական կազմը ուսանողներից մոտ 40 ուսանող պահեստներում օգնում են բեռնաթափել, փաթեթավորել օգնությունը հոկեբան ուսանողներից խմբեր են կազմել, որոնք հոկեբանական աշխատանքներ են իրականացնում եւ ուսանողներից խումբ կա գործող, որը որ տեղեկատվական անվտանգության ցանցերում է զբաղվում։ Մոտավոր այն աշխատանքները գործերը, որ մեր համակարգի միջոցով փորձում ենք անել, ինչքանով կստացվի ողջևորությունը բոլորի մեջ էլ կա, պարզապես կուզենայինք, որ այդ բոլոր աշխատանքներն ստացվեին 100% կան ասենք կամավոր ռազմաճակատ մեկնած։ Կան նաև այդպիսիները, հենց մեր գործընկերներից արդեն մի քանի հոգի գտնվում են կոնկրետ առաջնագծում, բացի ՆԶՊ-ի զինղեկներից, ուրիշներն են նաև գտնում են առաջնագծում, եւ եթե անհրաժեշտ լինի մնացածի ներկայությունն էլ ապա գնան։ Չեմ կարծում, թե որևէ մեկը կհրաժարվի դրանից։ Կան մարդիկ, որ անհրաժեշտ են այստեղ, կան մարդիկ, եթե անհրաժեշտ լինեն այնտեղ, ապա առանց որևէ կասկածի։ Պարոն Համբարձումյան, այս օրերին իհարկե հայ զինվորը բոլորիս հպարտությունն է իր անվերերությամբ, իր գանքով ծնողների կողքին, զինվորի ծնողների հետ հավասարազոր պետք է մանկավարժները հպարտանան։ Հենց նաև դպրոցի ունեցած ներդրումն է այդ ամենի մեջ հայրենասիրություն սերմանելու մեջ։ Ուսուցիչները հպարտանում են իրենց աշակերտներով, նրանք գիտեն իրենց աշակերտներին եւ գիտեն նրանց կարողությունները, եթե մեկը մի քիչ սովորելու մեջ էր կաղում, չէր կաղում նա իր համարձակության մեջ, իր քաջության մեջ, սա էական փաստ չէ, չնայած սովորելը ամեն դեպքում ոչ մեկի չէր խանգարի։ Հիմա էլ համոզվեցինք, որ գիտելիքահեն զենք է արդեն կիրառվում, մենք կրկնակի, քարակի պետք է տրվենք այդ գիտելիքին եւ դրա դեմ դառնելու համար։ Վերջին հա։ տարիներին նաև նոր տեխնոլոգիաներին էլ դրմատարկվում է։ Նախարարությունը նոր փորձեր արեց։ Փորձերը անում ենք, բայց դեռևս անհաջող, միգուցե անհաջող, ասեմ, դեռևս ոչ այդքան արդյունավետ։ Ոչ ոչ արդյունավետ, ավելի ճիշտ, ընդհանրապես փորձեր են, որտեղ սրանց ընդհանրապես ամփոփել չի կարելի դեռ, բայց ցանկալի կլինի, որ մեր ուսուցիչները ամբողջությամբ ներգրավվեին այդ process-ի մեջ, որովհետև այսօր մեզ կյանքը ապացուցեց, որ առանց դրանց մենք առաջ շարժվել չեն կարող։ Ավարտվեց դպրություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։